Paskui po keturiolikos metų vėl nuvykau į Jeruzalę kartu su Barnabu, pasiėmęs ir Titą. Nuvykau, apreiškimo paskatintas ir jiems išdėščiau Evangeliją, kurią skelbiu pagonėms, atskirai išsiaiškindamas su įžymesniais asmenimis, kad kartais nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Jie nevertė apsipjaustyti nei mano palidovo Tito, kuris buvo graikas. Tačiau įsibrovėliams, netikriems broliams, tykojusiems pagrobti mūsų laisvę, kurią mes turime Kristuje Jėzuje, ir norėjusiems mus pavergti, jiems mes nei valandėliai nepasidavėme, kad Evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. O dėl įžymesniųjų asmenų, kokie jie buvo kadaise man nesvarbu, nes Dievas nėra žmonėms šališkas, tai man įžymesnieji asmenys nieko nepridėjo. Atvirkščiai. Jie įsitikino, jog man patikėta skelbti Evangeliją neapipjaustytiesiems, kaip Petrui žydams. Nes tas pats, kuris paskyrė Petrą apipjaustytųjų apaštalų, paskyrė mane pagonių apaštalų. Pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas, laikomi šulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas žydus. Tik turėjome prisiminti jų vargšus. O aš ir stengiausi tai daryti. Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonėmis. Bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai. Net Barnabas pasidavė jų veidmainystiai. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje. Jei tu būdamas žydas gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Mes gimimo žydai ir nepagonių kilmės nusidėjėliai, Tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus nuteisintas nei vienas žmogus. Ieškant mums nuteisinimo Kristuje, paaiškėjo, kad patys esame nusidėjėliai, Ar dėl to Kristus yra nuodėmės tarnas? Nieku būdu. Bet jeigu aš vėl atstatau, ką buvau išgriovęs, tai pasirodo esas nusikaltėlis. Aš įstatymu numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Aš neatmetu Dievo malonės, nes jei teisumas įgyjamas įstatymu, tai Kristus numirė veltui.